Astelean eta aste hart uh, eh, arteko gau hortan, uh, eh, atakabat uh, eh, bizi izan dugu, gure troparen gainean, parte batean. horiek bar duzen ziren basketan, eta beraz aste hart goizean, bizita egitean, ebe atseman dugu ardi bat hilik, uh, diana zena ere, Beste bat, uh, zauritia, uh, lepoan hausikia, eta beste asuri bat uh, hilik ere. Mm -hmm. Eta horretara, zonbat uh, ardi uh, zauritiak ukan dituzia, nolako aztarnak ere ikusi dituzia, piskat deskri bat Bai, beraz hori, hori zen lehen gauean, maleruski ondotik beste bat uh, izamaita, uh, galdu ditugu horretarat uh, iru uh, ardi, uh, asuri bat, eta beste bi ardi zauritak direnak. Horiek zituzten denek uh, hausikak uh, ziren lepoan, uh, zaliz, izaliz. Uh, espalda uh, janazuten, bai eta bizkaja batek, eta, eta la, zinez uh, sin ziren. Mm e, zu egona izan zira ere alpesetan, e, ezagu, ezaguna da otsoa ibiltzen dela, zure ustez, kasu hortan ere otsoa izan da, e, aztarna batzuean ezagutu dituzun, edo nola ikusi duzu, zuk ikusten segidan pentsatu duzu hori? Ebe, ege ezan, ala, mahurte alpesetan pasatu ondotik, e, untsa ezagutzen dugula otsoa eta otsoaren predazioa, behaz, eh, be hori ikustean, eh, bai, zinez eh, otsoari pentsatu dugu, geru jakinez eskualegian, ala, pentsatzen ginola babestoak izanen ginela, nahiz eta, ala, haintzineko hastean otso bat ikusia izan zen lagunen, beraz, beraz, ala, jakin gabe daitu dugu UFBA, eta eta jindira zaurien ikusterat, bai eta argilak, eta eta horiek, eh, horien baimenaren edo bai ez behagira horreina. Hmm. Hala mm. ere, uh, senditzen zinuen uh, partetik, ez dute informaziorik uh, lara Uh, ez horiek, uh, ala, ikan daukute argiki ez zutela... Uh, bai estatzenal edo ez estatzenal, Uh, eh, orain eh, prefekturaren uh, eh, bulego gainean da, eta eta beraz segidaren bea gira. Mm. Eta justuki segidaren zat nola pasten alda, administratiboki badira gauzak egiteko, zian ere lanean aldaketa batzu uh, plantan ezagir dituzie, ez dakit? Ordean, eh, administrazioa usaiam bezala ez da presatia. Eh, horiek mm. beti denbora badute, eh, anartean guk ardiak bardozetik kenu ditugu. problematikoa da gure hainean ala etxalde tipia baitugu landi eta ez baitugu lekurik ardi horien atxikizeko. Uh, Baina, uh, ala, segida aipatzen dugularik, ni biziki beldur niz, uh, be, deia eskolegiko tropa guzien zat, Um, presentziak dena aldatzen baitu, hartzaingo guzia berrikustekoa izanen baita. Eh, bai aspian, eh, azpian, dute txalde edo pentsetan, bai elduden udan mendian. Mm. Eta duztuki... Uh, Ostiralean uh, elbekoekin eta preferrekin itzartuko ziste esteren zubin, gai hori aipatua izanen da, tratatua izanen da? Bai, bai, biztan dena, uh, eh, ezan behar da, ara, deia fresko-fresko dela, beste bideo bat agertu dela urtin ere bai, bai estatua izan dena behiki. Eta horrez gain, uh, entzun ditugu beste ataka batzu, uh, eh, mementuen ez, ez dira mm, bai estatuak izan, baina nala eh, eskuinta esker badira desmasiak eta eta eta hartzaingoa lan da mm, behar dafite iratzahi eta berko dira, berko dira neuhiak hartu eh, albe fitea. Mm. Zure ustez, ze neuhiak hartzen eh, aipatzen da utxoa ere espezia babestu bat dela, eh, nola ikusten duzu afera? Hor duan, eh, zaila da erantzutea, alpesetan ikusten dugu bezala espaita atera biderik, edo martxanen atera biderik, hasteko, behaz... Eh, Galegiten duguna edo galeginen duguna eneiduriko prefekturari da deia baiestatzea, erantzune emaitea, gauzak proposatzea, laguntza emaitea eta, eta zinez eh, gauzak konkretuen egitea, uh, fite gainitak izanen baigira bestenaz, eh, hala, ala, fite mugitzen baita, eh, badira, bat ikusten delarik jaiten da, la ez dela bakarrik, ez baita bakarrik bizi ere, behaz eh, nik ez dut atera biderik, eh, guk ardiak mugitzea, hori ez da atera bide bat ere ez, baina ez dugu urgentzian, ez dugu besterik atseman, behaz beharko da antolatu eta eta gure pizua hartu, ar, eskualegian hartzaingoak eh, bere lekoa baitu betidanik, eta eta ene ustez, hala, eh, uh, hori hori azpimahatu behar dela, zinez, hor, uh, mementua da, hor duan, ikusiko. Uh, espero dut elkartasuna ondia eta mobilizazioa ondia izanen dela laborarien artean bai eta gizartaren eta, eta zerbait lortuko dugula elgarrikena. Untsa, mil esker. Bai, mil esker zuri.